วันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษานะอ่อ今天是安居的开始这样一个仪式安居的仪式ในเมืองจีมีไหมวัดจีนมีไหมมีกี่เดือน อ่า三本达比尼那个是四个哦มีมีอะไรเดือนแปดสองครั้งอ่า ไม่นะเดือนปีนี้ ไม่มีเด่นแปดสองครั้งมีมีหกสองครั้ง แต่ดิเคยมึงมึงจริงอยู่ในเหมือนที่เลียวก็บางส์เพราะว่า พระสมัยก่อนเนาะเรียกว่าจาริกไปเรื่อยๆนะไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางอืม 因为出家人呢，他居无定所，到处啊去哎游游玩哎什么哎出去。จาริกก็เดินทางไปที่ต่างๆ。嗯，到处去去用功，不在没有一个固定的地方。ส่วนใหญ่หลายรูปก็ชอบไปอยู่ตามป่าตามถ้ำ อยู่ในที่ที่ห่างไกลกับผู้คน อืม有些人他哎喜欢去住在山洞里或者是住在山里面哎没有跟就是不不住在很多不住在多人多的地方嗯แต่พอจะเข้าพรรษาก็กลับมารวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเป็นประจำอืม所以当安息的时候他就会 诶，到寺院去和大众一起诶，安息安息三个月。嗯，เพราะว่าที่จริง ความเป็นสงฆ์นะ ความเป็นสงฆ์ไม่ใช่ เราจยไปเข้าใจคำว่าเป็นพระสงฆ์นะความเป็นสงฆ์คือความเป็นเป็นสังฆะเป็นชุมชน 它就就是一个僧团在共住的一个地方，是这样。บางที อย่างพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เนี่ยบางทีพระสงฆ์เราก็อาจความหมายไปถึงพระที่บวชนะ佛法僧三宝僧呢就是出家师啊 แต่ที่จริงสงที่จริงความหมายอย่างหนึ่งเนี่ยคือรวมถึงนี่แหละนะพระพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสังฆะเป็นชุมชนผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันน还有僧还有僧还有一个另外一个仪式出就是僧团大家在一起啊共住四众弟子嗯พอเรามีวัดนะก็ทำให้มี พระมาอยู่มีพิษุณีมีแม่ชีมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาในวัดกลายเป็นสังฆะกลายเป็นชุมชนที่คล้าย ๆมีแนวทางเดียวกันอืม当有了一个固定的地方，有一个寺院，就有了哎法师，就有比丘尼，还有那个哎囊众，就是在家的居士囊众，还有女众。 哎，大家一起就到这里来，就形成了一个僧团，示众弟子的僧团。พอพระพุทธเจ้า ท่านมองว่า การที่พวกเราเกื้อกูลกันเนี่ย มันมันมีประโยชน์กว่า อย่างสมัยก่อน คนที่แสวงหาความพนทุกข์บางทีมักแบบไปอยู่คนเดียวเลย ไปอยู่ใกล้ๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนอะไรอืม因为大家在共住有他 有他的利益。佛陀说，在工作有他的利益，但是呢，哎，也有一些法师他离开哎僧团，自己到哎上其他地方去用功去。嗯，แต่ที่จริงท่านสอนให้เราเนี่ยแหละ บางทีถ้าเราเกี่ยวข้องให้ถูก เกี่ยวข้องด้วยการมีปัญญา เราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะจากการเกี่ยวข้องกับผู้คนได้ 嗯，那如果我们在共住哎里面呢，我们可以自己哎以哎就是能够从这里面去磨练自己，然后有了智慧啊，那么也可以跟大众和睦相处，非常好。嗯。อย่างสมัยพุทธกาลนะมีสามเณรรูปหนึ่งนะท่านไปบินทบาทนะในหมู่บ้าน เห็นช่างปั้นหม้อนะ

พอท่านเห็น ท่านก็โอ้เนี่ยนายช่างเนาะเขาก็มีมีฝีมือมีศิลปะนะเขาก็สามารถทำหม้อทำถ้วยชามต่างๆได้ เราเป็นสามเณรเราเป็นนักบวชเองเออเราเองก็ต้องฝึกตนนะสอนตนเหมือนกันนะ他就看到这个工人在这个做这个诶诶，就是瓷器有做碗啊有这个锅啊 哎，就各种各样的瓷器，他就看到他，哎，做这个，哎，他的，哎，特长啊，做的非常好，就是做这个瓷器做的非常好，然后他就，哎，自己的心里面就升起了这个话，哎呀，哎，他这个工人能做的这么好，我是个出家人，啊，我应该就是说他修行的方面也应该努力精进来用功，对吗？对。 ประมาณว่าโยมเองเขาก็ยังฝึกฝนตัวเองให้มีอาชีพ ให้มีความสามารถเราเองเป็นนักบวชก็ฝึกตนเองให้จิตใจมันพัฒนายิ่งขึ้นไป嗯，他就在想，哎，这个哎，持续功能呢，哎，他可以这样做到这么专长，这么精，就是他的专长能做这个瓷器做的这么好啊，那么我 我呢，我同样的我修我的心啊，也一样的可以做到这么好啊，那么嗯，对他自己有很大的启发。คือนอกจากเราได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเกื้อกูลกับกับญาติโยม ถ้าเขาได้เห็นสัมมาณะเห็นผู้ที่สงบจากกิเลสก็ทำให้น้อมจิตใจเขาให้มีศรัทธาให้สูงขึ้นด้วยอ่า 除了我，除了自己可以修炼、训练自己的心啊，然后还因为修好了，自己修好了，还可以影响到啊，引化到周围的众生。他看到哎，僧团出家人哎，能有这样的修的这么好，他们也会来一起哎，一起来用功。呵， <laughs> 样，搿咪多样咯，样添，咪。 ผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็ทำงานหนักนะรายได้ก็น้อยนะทำงานจนดึก แต่เขามองไปอยู่บนภูเขา เห็นแสงไฟน้อยๆนี่ทำไมใครอยู่บนเขาทำไมไม่ไม่หลับไม่นอนสักทีอ่า在过去有一位诶女有一位女众就是在家的女女众她每天做工诶做得很晚很晚上班 哎，然后他的工资非常的小，非常的少一点点，但是，哎，工作非常的繁忙很多很多，哎，晚上做到啊很很晚很晚了，啊，然后他往山上面看去，看到山中里面有一束火光，他就自己在想，哎，里面山里面有谁嘞？那么晚了，怎么都不睡觉啊，在做什么？好，早茶好过。 ก็มีพระเดินลงมาจากเขา มาเดินรับบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมคนนั้นนะอ่า่า到了早上呢就有哎出家就有法师下来托钵经过他的家经过他家门口นางก็เกิดความสงสัยก็ถาม เราอะทำงานหนักจนค่ำส่วนท่านทำอะไรจนถึงค่ำเหมือนกัน เพราะยังเห็นแสงไฟยัง ยังไม่ดับเลยดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะอืม然后他就哎他就有怀疑他就问这位法师就说我嘞我做工我工作很多很忙做到半夜三更你呢你在山上面，你又在做什么？到半夜三更没睡觉，看到你上面还有火光。พระพระวิสุทธิ์ก็บอกเนี่ยเราก็ทำความเพียรนะจนดึกจนดื่นเหมือนกัน เหมือนพวกเรา มื่อคืนก็มีหลายคนทำความเพียรจนถึงตอนเช้าเลยนะอืม我也是一样的我在精进用功就用到很诶夜深很晚很晚就像我们昨天晚上一样的我们也有好几位在这里用功用到诶现在โยมคนนั้นก็โอ้ศรัทธาแล้วก็ถวายอาหารนะ แม้เขาเป็นคนยากจนแต่พอเห็นคนทำความเพียร เขาก็มีศรัทธาน้อมไปทางกุศลนะอืม这个鸡舍听了以后呢就非常有了信心然后都对他的供养เนี่ยนะก็คือมันก็เป็นการเกื้อกูลกันนะระหว่างระหว่างพุทธบริษัทนะอ่ามัน大家是有一个互相鼓励的啊นะพระสงฆ์อาจจะไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ญาติโยม แต่สิ่งที่ให้ก็คือธรรมะหรือว่าให้นะให้เขาได้เกิดศรัทธาจะเดินในธรรมยิ่งไปนะ出家人他没有什么可以给在家的居士，没有什么东西可以给，唯一能给的话就是他他所修他所学的法，供养给居士。โยมก็ได้ฝึกความเสียสละนะฝึกการจาคะนะ จากวัตถุสิ่งของจนทั้งจะคะไปมาก ๆก็จะคะกิเลสออกไปจากจิตใจ อืม居士呢，他就可以做布施啊，也可以从法师这里得到的法，然后呢，哎，也可以放下，哎，学习，哎，学习，然后可以放下自己很多的烦恼习气。การทำทานนะทำทานไม่ใช่ทำทานเพื่อหวังบุญ แต่ทำทานเพื่อสละเพื่อสละสิ่งที่เรายึดติดถือมั่นนะอ่า布施不是只是为了施福报啊，也是在布施我们的执着和绵杂，我们的烦恼习气。嗯，รักษาศีลก็เหมือนกัน รักษาศีลเพราะเห็นโทษ ของการที่ไปเบียดเบียนคนอื่น เบียดเบียนตนเองนะ รักษาศีลแล้วจิตมันเป็นปกติจิตมีความสบายเนี่ยประโยชน์คือตรงนี้นะ持戒也是一样啦，持戒不是去诶抱怨自己或者去记恨或者去伤害别人啊持戒是让自己的心诶恢复平常ไม่ใช่รักษาศีลเพราะว่าโอ้เรามีศีลเราดีกว่าคนอื่น ยกตนข่มท่านนะ 啊，不是说哎，持戒我很厉害，我比别人强。嗯。บางทีนักปฏิบัติธรรมนะ ก็ต้องระวังนะหรือผู้ที่ถือศีลก็ระวังบางทีมาวัดนะพอกลับไปที่บ้านไปมองคนอื่นเขาไม่ดี คนอื่นเขาไม่ถูกนะไปเพ่งโทษคนอื่นเขาอ่า我们修行我们都小心一点我们啊持戒了啊更要小心不要自以为是 回到家里去，哎，就去抱怨别人、伤害别人，啊，说别人不好，这个不好，那个不好。บางทีก็มีก็ใช่อยู่เขาก็อาจจะหลงอยู่เขาอาจจะผิดอยู่แต่การที่เราไปเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นความหลงของเราเหมือนกันต้องเฝ้าดูตัวเองแบบนี้เออเออ有时候哎，也是会有过失，会有做错的，因为迷失的时候都是会有做错。 让我们呢，我们不要去抱怨别人，我们要看到自，如果自己去抱怨指责别人的时候，我们跟对方一样，同样都是迷失了。嗯，บางทีเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะแต่สิ่งแวดล้อมมันวุ่นวาย หรือมีคนไม่เข้าใจเราไม่สนับสนุนเราบางทีเราก็มองเขาว่าเป็นมารอ有时候我们哎。 想要用功修行啊，但是呢，我们的环境哎不允许，我们的环境，外面的环境超烂环烦躁，然后我们的家人也不支持我们，我们就把它看成魔了。听我当我们，他们当成魔了。 <laughs> การมองคนอื่นก็คือสะท้อนจิตใจของเราตอนนั้นเป็นแบบไหนนั่นแหละ อ่า我们看到别人是怎么样的自己的心也就是怎么样แต่ถ้าเรามองแบบเข้าใจ โอ้ ที่จริง เราเองก็เคยหลงแบบนั้น เขาเองก็หลงอยู่ ไม่ใช่ว่า เขาชั่วเขาไม่ดีอะไรหรอก ก็เขายังไม่เข้าใจยังไม่มีสติ ก็อาจจะยังไม่เข้าใจถึงผลหรือว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนะอ่า我们看到哎别人有这样迷失的时候啊因为我们自己也要看到自己曾经也有这样的迷失过因为别人用功修行可能还在这修行过程还没有什么得到的成果我们自己也是同样的嗯คือถ้ามีสตินะมีสติปัญญา มันก็มองผู้คนหรือมองการกระทำของคนอื่นๆเนี่ยด้วยความเข้าใจนะ那如果有觉性的话，有智慧的话，我们看到别人的时候，我们就会了解，就会知道。เพราะเขาเองก็ไม่ต่างจากเรานะ因为每个人都不一样，他跟我们不同。ในใจนี้ก็มีทั้งกิเลสแล้วก็มีทั้งพุทธะอืม我 在这心里面有烦恼习性，也有佛。แล้วแต่ว่าขนาดนั้น ตัวไหนจะจะเด่นขึ้นมา ตัวไหนจะเป็นตัวที่เรียกว่าออยู่ในใจของเรานะอ่า只是在这个时候是谁住在这里是嗯นะขนาดเราเองใช่ไหมบางที เราเองก็มีทั้งหลง เราเองก็มีทั้งรู้นะ อ่า 我们自己在每个当下也是一样的，啊，有迷失，也有知道，也有觉知的时。คนอื่นเองเขาก็เหมือนกันเขาก็มีทั้งหลง มีทั้งรู้มีทั้งดี มีทั้งไม่ดีเหมือนกับเรานั่นแหละ别人也是一样的，他也有觉知的时候，也有迷失的时候，有好也有坏。ถ้ามองแบบนี้นะโอ้เมตตากรุณามันเกิดขึ้น那如果是这样，有这样的心态的话， 那么哎，我们的慈悲心就升起来了。แต่ถ้าเราไม่มองแบบนี้นะเราก็จะพยาบาทเราก็จะโกรธก็จะเกลียดกันนะ那如果我们不这样看待的话，你的心就会有伤害心，然后就会有生气，内在里面就会有烦有烦躁。แล้วอีกอย่างนะ เราก็มองทุกๆคนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะ那า我ม要看到所有一切众生่跟我们一样都有生老病死เราไม่ไปฆ่าเขาเขาก็ต้องตายเหมือนเดิมอยู่แล้วนะอ่าไ我们不去杀他他已经已经死就已经有存在的啦คนทุกคนหรือสัตว์ทั้งหลายก็มีความทุกข์นะ อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว อย่าไปเบียดเบียนกันและกันเลยนะ我们人与一切众生也是一样的有苦不要互相去伤害记恨หน้าที่เราจะทำไงให้ช่วยกันให้ทุกน้อยลงนะให้พ้นจากทุกอันเนี้ยดีกว่าไปซ้ำเติมกันให้ทุกเลยนะอ่า我们的责任就是要让我们要怎么做让我们自己的少的苦少一点不要再苦上加苦啦 เนี่ยจิตใจมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมองอะไรก็มีเมตตากรุณามากขึ้น然后我们的心它就不这样的，我们的心它就不停的在转变、在改变，就会越来慈悲心，越来越有慈悲心。จิตใจเราเองก็มีความสุข คนรอบๆข้างเราก็มีความสุขนะอ่า我们的心也就越来越 哎清凉自在，周围的人也是也越来越清凉自在。เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันได้อานิสงส์นะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง แล้วก็สามารถ ไปเผื่อแผ่กับคนรอบๆ ข้างเราด้วยนะ用功修行就是我们的德行就是越来越高啊我们周围的人也能够被我们影响到ไม่ต้องสงสัยว่า เราปฏิบัติทำก้าวหน้าไหมมันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นยังได้อยู่นะ我们不用去怀疑自己用功修行有没有进步，然后又怎么样去哎影响周围的人。ถ้าเราดูตัวเองเออ เรามีความทุกข์น้อยลง มีความสุขง่ายขึ้น เนี่ยแสดงว่าเออเราก็มีพัฒนาการแล้วนะอ่า那如果我们 哎，看到自己哎，我们的苦越来越少了，然后心也越来越快乐了，这样就够了。嗯，เราเห็นกิเลสบ่อยขึ้นนะกิเลสครอบงำจิตใจได้สั้นลงน้อยลงนะก็คือพัฒนาการแล้วนะ我们常常看到自己的哎烦恼习气，常常看到自己的烦恼习气啊，烦恼习气越来越少了，这个就是在用功了。 รือคนรอบข้างเองเขาก็สังเกตเราได้เหมือนกัน โอ้ ไม่รู้นั้นเนี่ยกลับไปบ้าน กลับไปเมืองจีนกลับไปเมืองไทยตรงคนรอบข้างก็จะสังเกตเราว่า มาปฏิบัติธรรมแล้ว กลับไปเปลี่ยนแปลงดีขึ้น หรือเหมือนเดิมหรือว่าแย่ลงนะอืม当我们回到中国以后，我们周围的人他就能感受到我们看到我们来用功修行以后是否 变好了还是变坏了还是跟过去一样ถ้าเราดีขึ้นนะ ไม่ต้องโฆษณาหรอก ว่าปฏิบัติธรรมแล้วดียังไง เขาดูจากเรานั่นแหละเขาเขาเขารู้เองไม่ต้องไปพูดอะไรมาก那如果我们有变好了有有所转变的话啊你不用去告诉他不用去跟他说他自己会知道他能感受到我们是否有改变 แต่ถ้าเรามีแต่พูดชวนว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเราเองยังไม่ดีเนี่ยก็ผลก็อาจจะไม่มาครับนะ那如果我们是跟他们说，哎，用功修学有多好多好，然后还要邀请他一起来，啊，他根本没看到你有什么效果。เมืองไทยนะมันมีภาษิตบอกว่า คนอ้วนขายยาผอมรู้จักไหม ตัวเองยังอ้วนอยู่ แต่ไปขายยาให้คนอื่นกินแล้วผอม泰国有一句俗话说：“哎，为人去卖瘦，哎，那个瘦药就是自己很胖，然后去哎去卖广告，卖那个哎减肥药、瘦药。”คนซื้อจะเชื่อไหมไม่相信吗？嗯。 คนคนซื้อก็ไม่เชื่อยังเพราะว่าคนขายเองก็ยังอ้วนอยู่เลย去买的人他根本就不相信，因为他自己在卖这个药的人他自己都胖的不得了。นะนั้นคนที่บางทีเราคิดถึงคนอื่น อยากจะบอกว่าธรรมะดีอย่างนั้นอย่างนี้บางที แต่ถ้าเรายังร้อนอยู่ เรายังทุกข์มากอยู่บางทีก็ มันก็อาจจะยากที่คนอื่นเขาจะเชื่อเรา我们自己如果内心里面的烦恼习气很重，嗔恨心很大，然后你整天是想要去跟人家说，告诉别人，哎，修行法这个方法有多么的好，多么的好，嗯，那就会引来嗯引起别人的烦恼。เราเน้นเราเน้นฝึกตัวเราเองนะ เป็นหลักไว้ก่อนส่วนคนอื่นนะ เขาจะ กษาเรียนรู้จากเราเองนะอ่า我们要把自己修好了我们啊自己修好了别人他自然而然会来找我们学习อืมอ่าแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งเนาะเรื่องของการปฏิบัติที่เน้นนหน่อยนะก็คือเรื่องของการนอกจากเราดูกายละนะเราก็จะเห็นจิตใจด้วยอ่า还有一个我们要认真来用功的就是我们除了这个观身 知道自己的身，然后还要看到我们的心。คือเราไม่ใช่จะดูแต่กายเอาแต่เอาแต่กายตลอด เพราะการดูแต่กายบางทีมันก็ไม่ได้เห็นกิเลสเนาะ我们哎不是一直都只是知道自己只知道自己的身，因为如果只知道自己的身的话，就看不到我们的烦恼习性。ดูกายเพื่อให้จิตมันมีสมาธิมีความตั้งมั่น มีความที่มีหลักในการกลับมาเอ่า觉知身是为了我们的心有了定力啊，有了定力，让我们的心能回来。แต่บางทีเราก็อาจจะเห็นความทุกข์ของกาย ถ้าเห็นทุกข์กาย แล้วก็เห็นว่าเออ มันยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่า อันนั้นก็เห็นธรรมะได้เหมือนกันอ่า有时候我们可能看到我们生的苦，然后看到我们的苦，哎，我们的生会出现苦， 但是我们看到无生出现苦的时候，我们的心是否有执着、有粘杂？แต่กิเลสทั้งหลายนะตัณหาทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจนะอ่า所有一切的烦恼是来自于心นะดังนั้นบางทีเราจิตมันคิดจิตมันมีกิเลสนะก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะอ่า有时候我们的心它会想它会有烦恼它会在想 那么我们就让它想。เราเพียงแค่รู้มันตามที่มันเป็นจริงนะ啊，我们只是看到它就行了，看到它当下的实相就好了。แต่การรู้จิตรู้ใจนี่ เราอย่าเอาจิตไปหาจิตนะ啊，我们来哎知道身知道心，我们不要用我们的心去找心来看，不要去截止，不要直接去看心啊。 เาจจมาแบบเอาจิตไปไปคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะคิดหรือว่าไปดูว่ามันจะมีอารมณ์อะไรขึ้นมา อ่า我们不要去等我们不要直接去看心或者说哎，看我们什么时候在打妄想，等着看哦。啊，什么时候去去想，什么时候我们的烦恼习性出来啊，来看，这样来看，嗯。เพราะการเอาจิตไปหาจิตเนี่ยหายังไงก็ไม่เจอนะ 因为用我们的心去找心去看心，永远都看不到。嗯，但我们让它自然，去去发发生生，啊，自然然后心它就自然会会去去想，会呈现出来。给我们看看看啊，这这个观者才能出来自然的到它。 ดูดีๆนะแม้แต่บางคนใหม่ ๆ พยายามจะหาความรู้สึกตัวนะเราก็เอาจิตไปหาความรู้สึกตัว มันก็หาไม่เจออ่าหัวมังเขาเขาเดินข้างเสียเขาเขาเดินควงข้างซื่อสิ有时候呢我们的心想要去找觉知那么你就找不到了用心要去找觉知บางคนอยากจะหารู้ อยากจะดูความคิด อยากจะดูความคิด ก็เอาจิตไปหาดูความคิดก็หาไม่เจอหรอกอ有些人想要看念头他就用心去找念头来看เ看不到的บางคนอยากจะรู้ธรรมะบรรลุธรรมเป็นแบบไหน ก็ไปคิดหาก็หาไม่เจออ่า有些人呢他想要看想要降法哎降法以后又是怎么样的嘞 然后它落在思维里面去着火，那是降不到火的。การที่เรายังเข้าใจว่า เราต้องไปแสวงหาต้องไปค้นหานะยังไงมันก็ไม่เจออ่า如果我们哎在用思维里面去找的话，永远都找不到。ต่อเมื่อเราหยุดแสวงหานั่นแหละมาถึงเจออ่า当我们停下思维的时候，它就降了，就自然就出来了。 ธรรมะนะบางทีมันต่างจากทางโลกทางโลกบางทีเราทำอะไรเรามีความอยากเป็นตัวนำ เช่นอยากเก่งก็ขยันมันเพียรอยากรวยก็ขยันทำงานก็ก็มีโอกาสที่จะเก่งหรือรวยได้นะ出世间法跟世间法是不同的。世间法呢，我们就要很勤劳的去做，我想富有，想有更多的奖，我就努力去工作。 啊、呃，我想要呃热呃更学更多的知识，那么我就去读更多的书，哎，所以跟释迦法是不同的。แต่ในทางปฏิบัตินะยิ่งอยากยิ่งไม่เจอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้在修行的路上面呢，你越想，你的欲望越多，就越得不到。ต้องรู้ทันความอยาก ักความอยากนะมันถึงจะเจอมันถึงจะได้นะผมอยากข้าวตาผาอยากข้าวตาที่วางเดาความเสียที่วางใช่ไหมใช่ไหมข้าวตาใช่ไหมที่ตาเสียตาเพราะเราดูดีๆนะ เราปฏิบัติอย่าเอาความอยากนำหน้าอย่าเอาความอยากผลักดันเราให้ไปหาธรรมะให้ไปสุดพ้นนะเราต้อง啊，我ส用功是是要好好的看看自己，不要用 啊，不要用欲望在前面带领我们去找。ให้รู้ทันมัน แล้วก็ทำแบบมีความตั้งใจที่จะทำแต่อย่าไปหวังว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลนะอ่า我们要好好的去看到它然后我们要哎认真的去去来修认真来修但不要去期待结果นะ เราอย่าไปใช้จิต หา แสวงหา ธรรมะอ่า我们不要去用心去找法แต่ใช้จิตดูกายใช้จิตดูใจอ่า我们用我们的心来觉知身觉知心ดูนะไม่ใช่หาไปดูตรงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แหละ พอเลย นี่คือไม่ต้องหา 你只是知道它当下升起的，它自然会生出来的，升起来了，你只知道就好了，你无需去找。拿个法来安详落地。首先，拜托大家。